Tunaendelea na risala yetu ya Bulughul Amani bisharhi aqidati ibn abi ibn abi Zaid al-Qirawani rahimahullah ta'ala. Na leo tupo katika mlango unaoelezea aljannatu daru khuludin lilabrar kwamba pepo ni nyumba ya kuishi watu wema milele daru khuludin ni nyumba ya milele lilabrar na imeandaliwa kwa ajili ya kuingia humo watu wema al-abrar jamu bar na kabla mlango huo tulisoma khurujul muwahidin minan nar kutoka wale ambao wanaompwekesha Allah katika moto baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha waadhibu anapotaka kuwatoa Allah atawatoa na tumeona wakitoka wataingia katika moto eh, katika mto ambao unaitwa Naharul Haya ambapo humo zitarudi nyama zao za viwiliwili vyao zitaota nyama zao baada ya kuwa miili yao itakuwa ilikwisha geuka mkaa baada ya kuwa miili yao kad saru humaman la yaarifuhum la yaarifunahum illa bimawadhi'a sujud kwa wataota kama anavyoota alhibatu fi hamili saili mbegu katika yale mabaki ambayo yamesukumwa na maji ya mvua au maji ya mto ambapo ni mchanga wa aina hiyo na povu za aina hiyo zinasababisha mbolea ya ardhi, kisha mtu ataota kama inavyoota mbegu hiyo kwa haraka. Leo baada ya kuelezea ile hali ya wale waliokuwa ni watu waovu katika waumini kutolewa motoni na kuingizwa peponi, maana yake hapa mualifu anataka kukusudia kwamba kipindi hicho watu wote wenye sifa ya uumini watakuwa wapi? Watakuwa peponi. Sawa eh? kila aliyekuwa na sifa ya uumini hapo maana kuna wale walioingia peponi mwanzo na kuna wale ambao ni waumini waliokuwa na madhambi makubwa ambao Allah aliwakadiria kuanza kuingia wapi motoni mwanzoni kisha anawatoa na baada ya kuwatoa akaweka katika mto ule walikisha kuwa mkaa nyama zao zitaota kama ile mbegu kisha watakuwa safi na wataingizwa wataingizwa peponi anakusudia mualif kwamba baada ya kuingia peponi hili hii pepo hii ni nyumba ya watu wema kuingia eh, kuishi milele kwa sababu sasa hivi hata yule aliyekwisha ingia motoni naye alisafishwa madhambi yake kwa kuingia kwake motoni. Kwa alivyotoka tayari alikwisha kuwa msafi, akaingizwa peponi. Baada ya kuingia peponi, waliotangulia na hawa wanaoingia walioingizwa kipindi hicho baada ya kuchomwa, wote wanakuwa ni watu wema. na hapa anasema wa anna Allah subhanahu qad khalaqal janna na kwamba Allah mtukufu yeye alikwisha umba pepo pepo mpaka sasa tunavyoongea hivi ipo moto mpaka sasa tunavyoongea hivi upo Allah ishaviumba fa'addaha dara khuludin liawliyaihi Allah subhanahu wa ta'ala a'addaha he inarudi ni dhamiri inaorudi kwenye kwenye janna Allah akaandaa hiyo pepo kuwa ni nyumba ya milele kuwa ni nyumba ya milele liauliyaihi ai liajli auliyaihi nyumba ya milele ambayo Allah ameiandaa kwa ajili ya wale vipenzi wake أوليائه بمعنى أحبائه ولي أمباو أنا أمبند الله سبحانه وتعالى نوالي نعم، أمباو الله أنا أمبند جد نبتا معنى يا مؤلف كليتا الجنة دار خلود للأب للأبر للأبرار للأبرار ها Qala wa akramahum, na Allah akawakirimu hao walioingia peponi. Sasa watu wema hao, fiha, wakiwa ndani ya hiyo pepo, binnadhari ila wajhihi lkarim, kawakirimu kuona uso wa Allah mtukufu, kuangalia وسوى الله تكوف واضح قال رحمه الله تعالى شيخ أحمد نجمي أكوان شريشة من يا الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمهم الله أسمى قد شرح الجنة والنار أخبر الله عز وجل عنهما في كتابه بيبو na moto Allah amehabarisha ameelezea ametupa habari kunako viwili hivi katika kitabu chake bal fi jamii kutubihi bali ndani ya vitabu vyake vyote vya mitume wake waabda fi dhalika waada wa akhbara annahu khalaqal jannata nuzulan li awliyaihi wa ahla taatihi wa abda Allah akawa amedhihirisha fi dhalika katika jambo lile weka wazi wa aada na akawa amerejea wa akhbara na akahabarisha annahu khalaqal jannata nuzulan di auliyai kwamba yeye Allah ah, ndiye aliyeumba pepo ikiwa ni mafikio ni mafikio ya wale vipenzi wake wa ahli taatihi kadhalika na watu wenye taa yake auliyaihi ni auliyaullah ay ahibbaihi sah nasirihi, wale wenye kumnusuru na wale wenye kumpenda. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, wapenzi wa Allah na wenye kumnusuru Allah siku ya Kiyama hawatakuwa na hofu wala hawatohuzunika. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, hao ni wale walioamini na kamcha allah subhanahu wa ta'ala.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 لي والتاء لماذا ها آه، لي للجمع وأنه نقوم إيه الله خلق النار هي نفس نفس يبيل ya إيه؟ kwamba ye Allah ndiye ambaye tayari alikwisha umba moto wa dara hawanin Allah akauandaa aaddaha akauandaa huo moto kuwa ni dara hawanin ni nyumba ya unyonge yani mtu yote ambaye atakayeingia motoni basi atakuwa amenyongeshwa eh wanikalin na nyumba ya adhabu nikal bimaana aladhab liadaihi kwa ajili ya maadui zake na aada ضد ماذا ضد اولياء kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh na hapa Allah eh, muallif anaonyesha kwamba muda wa uumbwaji wa mbingu na ardhi ulikuwa baada ya uumbwaji wa pepo na moto kwamba Allah aliumba pepo na moto kabla ya kuumba mbingu na ardhi kabla ya kuumba mbingu na ardhi قال الله تعالى سمع الله تبارك وتعالى ثم إنكم يوم القيامة آه، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون كشا يعني كشا إنكم ثم إنكم كشا حكيكنيني أيها الضالون أيني مليوبوتيا مكوا هم كوباتا وونغوف أيها الضالون enyi mliopotea mkawa haumkuwafikishwa kuongoka kuifuata njia ya haki ha? almukadhibun ambao mmekuwa mkipinga kufufuliwa mnaokadhibisha albaath mnaokadhibisha hisab siku ya kiyama laakiluna min shajarin min zaqqum malipo yenu nyinyi kwa kupotea hapa duniani na kupinga kufufuliwa siku ya kiyama na kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala malipo yenu nyinyi mtakuwa ni wenye kuingizwa motoni sawa mtakuwa ni wenye kuingizwa motoni, ambapo ndani ya moto huo la akiluna min shajarin, takuwa chakula chenu kinatokana na mti min zakum unaoitwa zakum. Tumeelewana eh? takuwa na unatokana na mti unaoitwa zakum. Kwa la akiluna sawa huku kuna maneno mengine sababu mti watu wenye kula mti huu wataula wakiwa motoni sawa kwa hiyo ayuhadhalluna almukadhibun enyi waliopotea tena wenye kukadhibisha kiama kadhibisha baath kadhibisha hisab mtaingizwa motoni na Allah na humo motoni watu watakaingia humo watakuwa wanakula mti chakula kinachokana na mti wa zakum kisha Allah akasema famaliuna minha albutun famaliun kadhalika pia kwa jinsi mtakavyokula chakula hicho kinachotokana na mti huo sawa mtajaza mtajaza mali una mtakuwa ni wenye kujaza minha kutokana na mti huo Warabu anasema ukisema shajar ni sawa ukisema shajara ni sawa yani yuannas yuzakkar kuminha yudu ila ila shajaratin e shajarati zakum japokuwa hapa mwanzo limekuja katika mudhakkar min shajari la akiluna min shajari famaliuna minha min shajarati wazi mtajaza kutokana na chakula hicho cha mti wa zakum tajaza matumbo yenu albutun jamu batni tajaza matumbo yenu matumbo yatakuwa yamejaa fasharibuna fasharibuna kadhalika pia mtakuwa ni wenye kunywa alaihi pia wanasema mfasiruna kama min ala zakum alaihi ala ala shajari azakum katika huo mti pia kutatengenezwa juisi au kinywaji ambacho nyinyi mtakuwa mnakunywa humo ndani ya moto min alhamim kinywaji ambacho kitakuwa kimechemka kinywaji ambacho kitakuwa kimechemka kuchemka kwa hali ya juu wanasema wanashoni kwamba wahuwa sadidu ahalinna wazi sadidu ahalinnar kwa maana usaha wa watu wa motoni qala fasharibuna shurbalhim unywaji wa hawa watu wa motoni sharibuna watakuwa ni wenye kunywa sharibuna watakuwa ni wenye kunywa shurba unywaji alhim wangamia anayeumwa sababu him ni jina la ugonjwa ambao ugonjwa huo ukimpata ngamia anakuwa anakunywa maji kiu hakiishi mpaka anakufa anakuwa anakunywa maji kiwa kishi mpaka anakufa anakunywa anakunywa anakunywa mpaka tumbo linajaa mpaka tumbo linajaa mpaka anakufa shindwa kupumua anakufa kwa mtakunywa sharibuna mkiwa motoni humo yale maji yenye moto sawa yaliyochemka kuchemka kwa hali ya juu mtakuwa mnayanywa kunywa kwao ni kwa sababu watakuwa wana kiwi kikali sana kikubwa kisichomalizika pamoja na kwamba yale maji yana moto wa aina ile sawa na ubaya ule lakini hawatoweza kuacha kuyanywa kwa watakunywa shurbal hin unywaji wa ngamia mgonjwa unywaji wa ngamia mgonjwa kwa sababu uh, uh, alhim huwa aliblu almarid au almirath iblu almirath ngamia mgonjwa ambapo aina ya ugonjwa huo ni ugonjwa wa kunywa maji bila kukatika kiu unampelekea mpaka kufa wazi sharibuna شرب hadha nuzuluhum ha ها nuzul ni kama vile ugeni eh kukaribisha mgeni kwamba bana namkaribisha mgeni wapi namkaribisha mgeni chumba fulani ai dhiafa huu ndio upokewaji wao, upokewaji wao, na ndiyo sehemu yao watakayopewa siku hiyo yaumudin siku ya hisabu, siku ya kuhesabiwa. Wazi? Ah. Allahu musta'an. A'udhu billahi minan nar. قال رحمه الله تعالى أي هذه تكريمتهم يوم القيامة hii ndio takrima yao huu ndio eh, takrima yao nini maana takrima kwa Kiswahili kumkarimu mgeni au tukuzo takrima utukuzo eh, kukirimiwa bado ni Kiswahili Kiarabu nataka kile Kiswahili chetu cha huku ha? kutunzwa kwao tuzo lao ha? Ha, takrima eh? nimetengeneza takrima wengine wanasema nimetengeneza karamu yani karamu kama vile kupika biriani eh? na juisi matunda sawa chapati chapati eh? michuzi ya samaki kuhe sawa mm. ngebuka ule aliyekuwa amekuwa mweusi mpaka anang'aa eh anaitwaje Rahman? kambari wapi wewe unatoka kwenye mito yule mwenyewe yule acha nonzi mgebuka ambaye aliyesimama Ah, <laughs> watoki katika maeneo ya maji huyu mgogo huyo alisema kambari nani Maruzuku anatoka juu Muyama huko, sio muha wa huku pwani, muha wa milimani, Kazi kujua. Ni yule mgebuka mwenye yule wanaita vumba, eh <laughs> eh mafaili mawala ameshaanza kupotea potea kwa sababu ya zadu almustaqni <laughs> manake haiishi, kila akileta mstari sita bado inamng'ang'ania. <laughs> Sasa mwanadamu ana, ana, ana memory kama kama memory ya nini? Kama memory ya simu au memory ya kompyuta vingine. Ukishajaza mambo mengine mengine yanaondoka. Eh. Watu ifikie ukiulizwa ile nyota gani ile, ujui. Upepo huu kusi kaskasi, ujui hapo tayari itakuwa maalumati yameshakaa sehemu yake na qala rahimahullah ta'ala ai hadhihi takrimatuhum yawm alqiyama hii ndiyo karamu yao au takrima yao siku ya kiyama ai namna gani ya upokezi ambao watakaopokelewa kwa sababu karamu karamu inakusudiwa sana katika mambo mazuri inakusaidia sana katika mambo mazuri lakini hapa muallif anasema karamu kwa watu wa motoni chakula chao eh, maji yao maeneo ambayo watakayoingia humo adhabu ambayo watakayokuwa wamepata, imeitwa nini karamu kama vile bishara inatumika katika adhabu na katika mambo mazuri pamoja na kwamba eh, bishara mara nyingi inatumika katika mambo mazuri lakini Allah anasema fabashirhum biadhabin alim wape bishara bishara ya nini inakuja adhabu yumizayo واضح لانهم كانوا على الكفر والتكذيب kwa sababu walikuwa katika ukafiri na na takdhib na kukadhibisha hatta naqalahumullahu bilmauti min dari dunya ila dari albarzakh hatta naqalahum paka Allah alipowahamisha alipowatoa eh ikhrajahu bilmaut tena kwa kuwaua kwa kuwafisha eh min dari dunia kutoka kwenye nyumba ya dunia ambayo hii wanaochona wanasema ni daru amal ni nyumba ya nini ya matendo ila daril barzakh kwenda kwenye nyumba ya barzakh kwenda kwenye nyumba ya barzakh kalamu wazi eh hmm. nyumba ya barzakh ni nyumba gani القبر ايوه صح قبر ambapo kabri sio yaumul hisab ukiingia kaburini sawa masiku mengi utakaoishi humo mpaka Allah atakapoamua kuwafufua watu sawa yaumul akhir ni ile siku ambao watu wame wamefufuliwa kutoka kaburini lakini kuna msemo anasema wanawachioni man mata qamat qiyamatuhu fantakala min dari al-amal ila dar al-jaza anayekufa tayari kiama chake kimesimama hama kutoka kwenye matendo kuja kwenye malipo kwa nini kwa sababu mtu atakayekufa hatufanya tena matendo ili alipwe hatafanya tena matendo ili alipwe na kile atakacholipwa kikiwa kinatendwa basi kitatendwa na mtu mwingine hapa duniani tukianzia na sala na dua wakati msalia wazi na kumwombea maghfira na thabat na kaulu thabit na sadakatul jaria na watoto waliokuwa wazuri na wema watakuendelea kufanya dua na matendo mema kwa ajili ya, ya mzazi wao لكن بالنسبة إلى الميت توقف عليه كل شيء كما سماما جيوك كلا كيتو هاويزي كفانيا هيكي ولا هاويزي كفانيا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين لكن يا الله نسمع جي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون قال رحمه الله تعالى وهكذا أعد الله لأهل كل عقيدة ما يستحقون من الجزاء وهكذا na أعد الله ameandaa الله لأهل كل عقيدة kwa watu wenye kila itikadi kwa watu wenye kila itikadi ma yastahiquna yale wanayostahiki kuyapata minal jazai katika malipo katika malipo faljannatu darur raha pepo ni nyumba ya starehe na pumziko walhuburu wa neema na uzuri na neema wa qurrat aina tulizo la jicho wan naru na moto daru aljahim ni nyumba ya jahim والنكال نعذاب نسأل الله العفو والسلامة الجحيم اسم من أسماء إيش أسماء النار واضح نعم الله سبحانه وتعالى مسماهنا Naomba Allah msamaha na afya. Kwa nini tunasema hivi nasallallahu alafu salama au nasallallahu salama wa afya au nasallallahu alafu wa afya? Kwa nini? Kwa sababu mtu atakayejaliwa jaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala vitu hivi viwili atakuwa amepata neema kubwa hapa duniani na akhera. Salama bimaana min al-amrad. Allah atupe salama na nini? Na maradhi. Eh? Kuna watu ambao Allah amewapa mtihani wa maradhi hawana raha hapa duniani hawana raha sawa chochote ambacho tutakapewa na Allah katika mtihani wa maradhi hauna raha na kama hujui kwa sababu nyinyi vijana wengi mnakuwa na afya eh basi uuliza mtu kidogo aliyotangulia aliyotangulia umri Inawezekana ukaona muona kila siku anatembea barabarani lakini amebeba mzigo mzito. Lau kama atakutisha basi hutotoka ndani. Lakini unamwona anang'ang'ana nao hivyo hivyo, anakuja msikitini anarudi, anakuja msikitini anarudi, anakuja msikitini anarudi. mela Eh, kama una mtu anakaa wakati wa kusali au ana ana ana ana ananyoosha miguu wakati wa kusali, ujue tayari alikwisha kuwa na maradhi. Afya ah, hatari shakuwa shakuwa mtihani. Sawa? Kadhalika alafwa afwa samaha sasa mwanadamu anafanya madhambi anayoyajua na asiyoyajua. Yale anayoyajua anaweza akawa anafanya istighfar, lakini kuna asiyoyajua. Kwa hiyo unatakiwa kila wakati muombe Allah afwa. Muombe Allah afwa. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kwa kuomba Allah subhanahu wa ta'ala afya na afwa ni jambo muhimu sana kwa mwanadamu ili kuweza kuishi katika hii dunia ukiwa salama kadhalika pia ukiwa ni mwenye kusamehewa madhambi kwa sababu mauti unakuja wakati wote lakini pia ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha Allah anakuepusha na matatizo mengi sana miongoni mwake ni hayo hayo maradhi na maafa ambayo yakikupata utakuwa ni katika watu wenye kushughulishwa katika dunia maradhi na maafa maradhi maarufu kama ulikuwa na shughuli zako katika kazi zako shughuli zako kwa kazi zako huwezi hutaweza tena kushughulika ulikuwa kwenda ofisini huwezi tena kama ulikuwa waziri ulikuwa rais ulikuwa bunge ulikuwa mtu unayefanya idara fulani hautoweza kwa sababu unaumwa shalal ume, ume stroke miguu na mikono una stroke mpaka ubongo wakati mwingine unakuwa hujui kinachoingia na kinachostroke haya waziri wako na rais wako nakusaidia nini kwa ukitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha Allah atakuondolea maradhi kwa sababu Allah huwapa mitihani watu wenye madhambi hapa duniani ya maradhi kwa sababu ya ya matatizo yao na madhambi yao ili ima kuadhibu au kuwafutia madhambi yao kwa hiyo bora kumuomba Allah msamaha kabla ya kupewa mtihani wa kufutiwa madhambi yani Allah kufutie madhambi ukiwa sahihi jism wazi jamaa ufutie madhambi yako ukiwa sahihul jism unaweza ukafanya taharukati zako za almashi wa dhihab yani arujuu wa dhihab kwenda na kurudi inaonyesha hapa umuhimu wa kumwomba Allah msamaha hata bila kujua kile ambacho ulicho ulichokosea ili kuepukana na adhabu hii ambayo Allah anaweza kukupa ima kwa kukuadhibu tu au kwa sababu ya kufutia madhambi na wanadamu anafanya madhambi mengi sana lau kama Allah atafungua siri zetu za madhambi yetu tunayoyafanya kwa kuyajua na tusiyoyajua ambayo watu hawayaoni sawa basi wanaokutana na sisi wangeshindwa kutusalimia kutokana na ile hali ya ubaya ambayo ungekuwa umetuzunguka katika dhahira yetu lakini Allah anatustiri Allah anatufutia madhambi yetu kadhalika pia Allah anatustiri ili wengine wasituone yale madhambi ambayo tunayafanya na maneno ameyasema nani anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala آه فالجنة دار الراحة والحبور والنعمة والنعمة قرة عين والنار دار الجحيم والنكال نسأل الله العافية نستمع إلى الأذان nukta ya pili nukta ya pili sawa ni nukta ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakaowakirimu watu wa peponi qauluhu wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhihi alkarim kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawakarimu au akawakirimu ndani ya pepo watu wema binadhari kutazama na kuona kutazama na kuona ila wajihi lkarim uso wake mtukufu hakuna neema atakayoneemeshwa mwanadamu mumin mtu mwema siku ya kiyama zaidi ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ndio neema ya kwanza kiliza neema ya kwanza ya mwanadamu muumini ni nini ha? unasema ni ru'yatullah ni mwanadamu huyo muumini huyo kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hata kuingia peponi pia bado itakuwa haijafikia thamani ya huyu muumini kumuona Mola wake na ulama wa aqida wanasema na wanasema kwamba mara nyingi mtu anayelipwa malipo mazuri eh, uh, utulivu wa nafsi yake na raha inakamilika pale ambapo anapomjua bosi na anapomuona anapomjua bosi na anapomuona ama akipewa malipo hata yawe ya kiasi gani lakini bado hamjui anaye anayemlipa ile furaha yake inakuwa bado haijafunguka na kukamilika lakini kwa ukubwa wa kile alicholipwa kisha akamuona yule ambaye anayemlipa hapo furaha yake inakuwa kubwa zaidi na zaidi qala rahimahullah ay akramahum fil janna allah amewakirimu atawakirimu watu au atawakirimu watu peponi binnadhari kwa kuangalia ila wajihi alkarim kwenye uso wa Allah mtukufu wanadharu ila wajihi alkarim na kuangalia uso wa Allah mtukufu thabitun bilkitabi was sunna ni jambo lililothibiti au ni jambo lililothubutu wadih yote na faa ni jambo lilothubutu au ni jambo lilothibiti bilkitabi wa sunna kwenye kitabu na kwenye sunna wal adillatu min alkitabi hiya qawlu Allah ta'ala na dalili katika kitabu ni kauli yake Allah mtukufu Allah anasema wujuhu yaumaidhin nadhira wujuhu yaumaidhin nadhira ha nyuso siku ya kiyama zitakuwa ni zenye kung'aa, zitakuwa ni zenye uzuri, zitakuwa ni zenye neema, kama walivyosema mufasirun kwamba an fi fil lula hiya raunaqu wa madha wan na'im. Sawa, ni kung'aa na uzuri na neema. Ila rabbiha nadhira, kwa mola wao nyuso hizo zitakuwa zinaangalia, zitakuwa zinamwangalia mola wao, na ndio maana eh, wameweka eh, ila harfu ila ambapo katika aya ya pili anasema ama fil ayati thania faaddahu biila, akaweka taadia ya nini ya ila akaunganisha kwa ila wal muradu bihi an-nadhar ila wajhihi ni kuangalia kwenye uso wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujuhu umaidhi nadhira nyuso za waumini siku ya kiyama zitakuwa zinang'aa zitakuwa zimewekwa hali ya uzuri sasa zitakuwa na furaha lakini pia zitakuwa zina neema sababu ya kuingia peponi eh ila rabbiha nadhira zikiwa zinamwangalia Mola wao zikiwa zinamwangalia Mola wao wameadillati ala dhalika kadhalika pia katika dalili juu ya jambo hili la kumwona Allah siku ya kiyama kwa waumini qaulullah ta'ala neno lake Allah mtukufu nalosema lilladhina ahsanul husna wa ziyada lilladhina kwa wale ambao ahsanu waliofanya matendo mazuri alhusna watalipwa pepo alhusna kwa maana ya nini ya pepo wa ziyadatun na watapewa ziada ambayo ziada hiyo ni kumuona Mola wao wazi aiywa faqad fusirat ziyada imetafsiriwa neno ziada biannaha an-nadharu ila wajhihi al bi biannaha nadhara ila wajhihi al kwamba ziada hiyo ni an-nadhara ni kuona na kuangalia ila wajhi al-karim kwenye uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu hakadha fassara al-aya bidhalika jama'atun min as-salaf hakadha hivyo fassara al-aya wamefasiri aya bidhalika kwa tafsiri hiyo jama'atu min as kikundi cha masalaf yani wema katika mufassirun hapa muhakika anasema raji tafsiru tabari juzu ya 15 kurasa wa 62 mpaka 69 fakad dhakara man qala bidhalika min as-sahabati wa man ba'dahu. Kwa hakika ametaja aliyosema kauli hiyo katika masahaba na wale waliokuja baada ya nani? Ya masahaba wote wamesema ziada hapa ni ya nadharu ila wajhi al-karim. Kisha akamaliza muallif akasema wa ahlu sunna na watu wa sunna yuthbituna bidha yuthbituna dhalika wanalithibitisha hilo bitifaqi minhum alayhi kwa itifaki kutoka kwao juu ya jambo hilo bitifaqin minhum kwa itifaki kutoka kwao yani wao wameafikiana alaihi juu ya jambo hilo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam sallallahu wa baraka الله muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim